Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد došli smo do iz oblasti Mustala Hadisa do knjige El Muqiza od imama Zehebija, došli smo do poglavlja koji govori o thiqi, znači od pouzdanoj, pouzdanoj ravi. odnosno tu dođe po rednom broju koji dođe 20, to već poslije poglavlja, faslom, posebno poglavlja. Znači, as to u stvari pouzdani ravi. Kaže, tu šteretu la adaletu fi ravi ke šahid. Uslovljava se adalet, znači pravednost, kod ravije kao i kod svjedoka. Mi smo govorili do sad nekoliko puta što znači adalet, pravednost. Međutim, prevodim pravidnost, u stvari mislim se nešto drugo, jel? Kaže, vojem tazu fiqa bi dabt. Ističe se, kaže, pouzdana osoba. Fiqa sa dabtom. Sa dabtom znači da je, da je precizna. da je precizna u onom što prenosi. Da, znači, dobro vodi računa i da je precizna ono što prenosi. Da ne doda nešto oduzmi i tome slično. Fe in dafe ila velike ma'rifatu liktar fe huwa hafil. Kaže, ako se tome još dodam poznatost osobe, da do ravija bude poznata i da prenosi mnogo hadisa, onda se taj, taj ravija naziva hafil. je pa znači ne mogu se opisati. Znači da ponovim ovdje, znači riječ je ovdje o firki, misli se ovdje, znači e, osoba koja je adil, tamam da osoba koja, znači, koja je pravedna i pouzdana ono što prenosi. Znači, te dvije najbitnije osobine koje ima ako se spusti sa, na niži stepen od ovoga, onda znači prelazi one druge stepene, da je saduh, da je daif i tako dalje. E, a onda sad imam, imam Vehebi navodi ovdje poimenično, ovo je zanimljivo, jako fino i korisno, poimenično navodi ko su bili, kaže, vole hufadu tabekat. Kaže, hafid, misli se, znači, te pouzdane, pouzdane ravije, koji, znači, kod sebe imaju adalet, pravednost, a mislim tumačeno se što znači pravednost i tako. Šta smo rekli za pravednost? Da praktikuje vjeru i da ima kod sebe onaj takozvani moruvet, odnosno da, da, da se ne kosi njegovo ponašanje sa običajem, praksom, mjesto u kojem se živi. Znači to ne ulazi u harame halale. Ulazi u harame halale, nego ulazi u, znači, u lijepo, normalno ponašanje sredine i mjesta u kojem kojima živi. A najbitnija stvar ova, znači, ovaj, znači da, je, da, da izvršava obaveze, vađibe i kloni se harama. Da ima fiska kod njega. A onda imamo ovu drugu osobinu, znači uh, ovaj, itkan i dabt, a to je pouzdanost, preciznost u prenošenju hadisa. Znači adalet, dabt, i onda kad se tome doda, kaže, kaže Hafiz Dehbi, kaže marifetu wa iktar, marifetu da postane poznat taj ravija, po pouzdanosti. da je pouzdan još e, iktar, znači da mnogo hadisa prenosi. Kad se to spoji, to četvero, ima znači on, on se naziva onda hafid. Znači hafid među ravijama. To znači posebna klasa, viša klasa među ravijama. I onda navodi u nastavku teksta, kaže vola hufadu tabekan. Hafidi, znači povodani ravije na ovom stepenu koji se zovu hafid, znači oni imaju tabekat, imaju znači kategorije. A Ibn Hajar ovdje dodamo. Ibn Hajar uh, u jednoj knjizi, u svojoj poznatoj knjizi uh, uh, Nukat Ala Ibn Salah, u toj knjizi navodi šta znači u stvari hafiz. Kaže da je hafiz i fi urfil muhadisin Da bi neko bio, račun se da je hafiz. Ovdje znači on nije samo običaj on je hafiz u hadisu. Kaže, fi urfid muhadisin šuru, da bi, da bi kod muhadisa on bio hafid, ima treba da ispunje određeni Kaže, iza čtemeat fi ravi, kad se okupi ti šartovi ispuni se, kaže, sam nauka hafida, nauka hafida. Kaže, vahuva šuhretu bitaleb, da je poznat po traženju hadisa, izučavanju, bavljenja hadisu. Wala ahlu min ahvahi riđal, min suhuf, da je uzimao hadis od šehova, ravija, učenjaka, iz njihovih usta, od njihovih usta čuva, a ne iz knjiga da je uzimao. Kaže, o tabekati ruvat u amaratibi. Da dobro poznaje tabeka, stepene ravija, znači njihove kategorije. Sljedeći, kaže, marifetu bi teđerihi o I da poznaje džerhi i tadil. Znači, da je moj poznato to koje su ravije pouzdane, koji nisu pouzdane ravije. Kaže, o temizu sahih min sahih da zna da razvoji vjerodostojan, da, da zna da utvrdi, znači koji je vjerodostojan hadis od onog koji nije vjerodostojan, koji je slab. Kaže još nešto, kaže hata yakune ma yastahdiruhu min zalika akthar mimma la yastahdiruhu. Kaže tako da je ovaj većina oni većina da zna više hadisa Znači, da, da je većina hadisa koji postoje uopšte, da je više zna nego što ne zna, da je, da vrlo malo hadisa oni koji u stvari ne zna, koji on nije čuo i koji se ne može sjetiti. Ne može sjetiti u kom se hadisu radi, otkud taj hadis, gdje je taj hadis, tako dalje. Kaže, ma isti dar ketir min mutum. Također, da, je, da pamti, da zna mnoge metnove, da pamti meseci bukvalno mora da pamti, da zna gdje da nađe taj metnik, da zna gdje da nađe taj tekst. Tekst ovdje mislim o hadisu govorim. Kaže, pa hadis ti da izaći teme, atviravi sam mnogo To je šako kad se ispuni, kaže, dodavi na drugu hafida. Vidimo onda da je Hadži dodao dosta stvari koje nije spomenuo uopće e, koje su da nije spomenuo Vehebi ovdje. Znači, te šarte koje spomenuo da bi neko bio došao na stepen Hafiza uh, kod Muhadisa. Znači, nije obični. Znači, nije riječ o običnom uh, ravi, pouzdanom ravi, nego o Hafiz, znači ravija koji je Muhadis. A ovdje je zanimljivo, sad ovdje nađe, na, ovaj, Vehebi navodi, kaže, vola kufata behat, kaže Hafiza, Hafiza uh, Muhadisa, znači imamo više kategorija i zanimljivo ovdje što se tiče ovaj, tih kategorija, koji su te kategorije tih hafiza u hadisu, posebni po ravija, koji su stvari muhadisi, e, imam razilažu toga. Jedni kažu da je postoje 24 kategorije, drugi kažu, e, znači koja počinje od ashaba, pa da bi, e, ovaj, e, stari tabina, srednji tabina i mlađi tabina bi tabina, imali recimo, tri tabaka, kod njih ima šest tabaka i tako dalje, šest kategorija. Uh, kaže, u Aintaha bi ti šuju, i završava se znači, kod, kod tabeke šejhova, zadnji šejhov, pretka je kad su bilježene, znači pisane hadijske zbirke. Dok recimo drugi smatraju da ima recimo 28 tih kategorija, počeći od Ashaba pa nadalje. Ima, znači, po to pitanje veliko razvijeljeno po toga stvari, jel, koliko ima tih kategorija hafiza, najviše stepe stepena pouzdanih radija koji su ujedno muhadisi. I e, ovaj, e, znači ima imaju različito mišljenje oko toga koliko, koliko je njihov broj. Također, ovaj, kada, kad se govori o tome, o ravijama, znači ovi koji su hafizi, čak se i različito oko broja, koliko je broj tih ljudi. Pa recimo ima Dehebi spominju u knjizi El Moin da ima 2424 hafiza poimenično, znači postoji ljudi koji, koji su prolazili kroz ove kategorije. Znači to su Hafizu, Hadisu, Muhadisi, koji, su, koje, eh, koji imaju ispunili ove šartove koje smo tu malo spomenuli. Dok recimo, eh, ovaj, kaže, a, od njih čiji se, čiji se govor uzima u ocjeni ravija, da li je pouzan, nije pouzan, kaže ima 715 ravija. Dok recimo, eh, dok recimo ovaj, na drugim mjestima recimo imam e, se Havi, e, spominje da ima 210 njih, a ne 715. Znači, vidimo da ima razilaženje kod muhadisa sami koliki je taj broj ljudi, ko su ti ljudi. Što je stvar šlihada, naravno. Zašto se razilaze? Zato što je stvar ištihada, procjeni i ocjeni. Dobro, da mi navedemo ovdje što naveo e, ovaj, Zdehebi što je naveo Tabeka od Hafiza. Pa kaže, pod jedan kaže, fi dirvetiha Ebu Hureyre radijallahu na vrhu, na vrhu, znači, kategorije Hafiza je bio Ebu Hureyre. Što znači to? Znači, znači da, to je najviši stepen pouzdanosti ravi u prenošenju hadisa. Znači da prenese hadis potpuno pouzdano onako kako je bilo, bez kontradiktornosti, tako je. To zaista kod Buhari, Ebu Hureyre poznato. Znači, e, znam se da dođe do Buhari, da dođe jednom rivajtu, prenesu nešto reku da, drugom rivajtu, nešto drugačije od toga. Pa na jednom mjestu kaže jedan detalj, na drugom ovaj, kontra detalj i tako dalje. Iz toga se onda vidjelo da nešto nije u redu. Znači da nije poznano to što prenosi, što priča, događaj, događa i tako događa. Međutim, Ebu Horeira djelan bio na, na, na najviše stepeni po tom pitanju. Znači, u preciznosti i predatnosti onog što prenosi. To je pa da skaba, na najviše stepeni. Naravno, bilo da skaba koji najviše nisam primio. Znači, najviše pamtio. Kitabein, od Kotabina bio niko drugi nego Sejid ibn Musejib. Ili Musejib, ima dokaz da li on Musejib ili Musejib. A na to je razlika. Što znači Musejib? A? Nije Sejid, Sejid je gospodin. Ovdje Sejib. Treće, kaže, Fisi Garim, Kitabin, ovdje su znači ovi stari Tabini stari tavini, znači među njima najpoznaniji Sejid ibn e, Kod najmlađih tavina niko drugi nego Zuhri. Znači, Abu Zuhri. Znači, on je bio, što kaže, brdo od Mohadisa, stijena, od ifsa, i znanja, i pedantnosti i preciznosti u onom što prenosi. U onima koji su e, došli poslije Tavina, tu je bio Sufjan teorij, Šu'be, i Malik. Malik, sam to dan Šube također. Sufjan Feuri, Emirul Mu'minin hadisu. Znači, ove imena ovdje što spominješ, to su, to su, ovaj, to su ravije, muhadisi koji su na najviši stepeni preciznosti to A oni dolaze u rivajetima hadisa. A zatim nakon njih dolaze, kaže, tabeka peta po redu, Abdullah ibn Mubarak, Jahja ibn Sa'id, Vaki'un, ابن مهدي أو صيم عن صيم عن حديث عبد الله بن مبارك يحيى بن سعيد قطان وكيع عبد الرحمن بن مهدي učenjaci muhadisi na najviši stepen. Zatim kaže šesto tabletu. Kaže uh, Ibn Medini, Ali Ibn Medini, Ibn Ma'in, Ahmed Ishaq ili Rahveje, wa halkun, i još mnogi drugi. Znači ovdje tabaka, znači e, ova tabaka se vraća na šta? U period života kada se živi. Vremenski period života. Koja se bila kao neka generacija. Znači ovdje je dobro e, Ali ibn Medinija, e, Ibn Ma'ina, Ahmeda, Ishaqa i kaže mnogi drugi. Zatim nakon njih dolazi dolazi znači generacija ili kategorija ko ima al Bukhari. Ebu Zura Razi. Ebu Hatim. Onda Ebu Hatim. Onda Ebu Dawud i Muslim. Znači to su imami Hafiz i hadisa. Hafiz znači najvišim stepenom ravija, na najvišim stepenom. Znači ovom vam opisu koji je spomenuo ovdje Ibn Hađerić, što je Zahebi spomenuo. Znači, eh, Bukharija, Ebu Zura, Ebu Hatim, Ebu Dawud i Muslim. Vi se vjerojatno često čuli, znači, za neke hadise, kad se neki hadis, gotovo hadisi, onaj, kod starih, kod prvih učenjaka, kad spomni, kad neko ocjenu dati nekog hadisa, Ebu Zora i Ebu Hatim, ili Ibn Ebu Hatim, ne su toga znači, to je to platno, to je Znači, to je ono što kaže, što minira, ovaj, što bude ono, ona, zapečati govor o, o tome, pogotovo naravno, ima stari, ima Muslim. Samo zanimljivo onda kad se oni raziđu dođe neki hadis, jedan na naostan, jedan na naostan, jedan podržava, jedan negira, tako je. onda je to, onda ono što mi, mi ovi ostali možemo reći, onaj, dignemo dupi kaže, ono, Allah zna najbolje. Zatim kategorija osma, Nesaiju, Musa ibn Harun, Salih, Džezera ibn Huzeime. Nesai poznat, imam Nesai, ovaj, autor onog sunena, jednog od četiri sunena, znači poznat je bio potom je da je bio na, na znači od učenjaka mama, koji je bio, imao veliko znanje u ocjenjivanju ovaj, i upoznavanju ilela hadisa, skriveni mahana hadisa, slabosti hadisa, dobro poznavao ravijem, ravi, slabosti ravija. Također Musa ibn Harun, ova, meni manje poznata ovaj Salih, eh, Džezere, ali ti njega navaju ko koza ime također poznat u svome sahibu. je zatim, taj Fume ibn Šarki znači sljedeća kategorija deveta, kaže وَمِنْ مَنْ يُوسَفُ بِالْحِفْدِ وَالْقَانِ جَمَعَتُمْ مِنَ sahabati tabi Znači zadnji što je spomenuo Ibn Šarki, a onda nakon njega, nakon njega, ovdje mislite ovdje govori o Muhammedu Saburiju, kaže, a onda kaže, zatim oni kaže, koji se opisuju da su bili hift i voli tkan, da su bili, znači, hifz znači dobro pamtili, tkan precizno prenosili hadise, kaže, među njima skupina od shaba i tabina. Ali on je naveo ovdje ovih devet kategorija, a zatim nakon toga spominje sljedeće. Znači, koliko je on ovdje naveo, sam da vidim, koliko kategorija imena. Naveo je 24. Naveo je 24 kategorija hafiza. Znači, to, je, to su pouzdani ravi koji su na stepenu Hadisa eksperta u hadisu. Znači, naveo je te 24 kategorije ovdje, koje je spomenuo. Znači sljedeća ovaj, koju smo došli, koja dođe po redu, 15. je tako? Ne, 11. Došli smo do 11. Kaže Ubejdullah ibn Omer, ibn Aun i Mis'ar. 11. kategorija. Zaid ibn Hudame, Leid i Hamad ibn Zaid. 12. Jezid ibn Harun, Ebu Usame, ibn Vah. 13. Ebu Hajtheme, Ebu Bekr ibn Abi Šeibe, ibn Umeir i Ahmed ibn Salih. 14. Abbas uh, Duri ibn Vare At-Tirmidhi Ahmed ibn Abi e, Hajteme Abdullah ibn Ahmed 15. Ibn Sa'id zatim Ibn Zijad Nisaburi zatim Ibn uh, Ibn uh, и Ибн Ахрам. 16. Ebu Bekr Ismaili, Ibn Adi i Ebu Ahmed Hakim. 17. Ibn Mende i kaže oni koji su na njegovom stepenu. 18. Berkani e, i Ebu Hazim Abdavi. E, 19. Al-Bejhaqi ibn Abdul Bar. 20. Umejdi ibn Tahir. 21. Silefi i Ibn Sam'ani. 22. kategorija. Abdul Qadir i Hazimi. 23. Hafiz Dija, na Makdisija. Ibn Sejidi Nas, Hatib Tunis. 24. njegov unuk Hafir Krivaklikar Ebul Fetr. I time završava spomin ovih Hafira kaže mu imen yu'addu min al-huffaz fi tabaqati thaniya adadu min sahabati wa khalqu min tabi'in wa tabi'ihim wa halum jarra ila al kaže oni koji se spominju kaže od eh, u drugoj kategoriji od hafiza koji spominju u drugoj kategoriji drugoj tabaqi kaže skupina eh, skupina ashaba i velika skupina od tabiina i tabi tabiina i kaže tako slični njima, kaže, sve do dan danas kada on pisao u knjigu. A onda je ovamo ovdje spominje, zanimljivu stvar, onda nam spominje ovdje, ovaj, e, a, takozvano meratib. Meratib, stepeni ocjene ravija. Sad nam to spominje u narodnom pogledu. Pa kaže ovdje, kaže pod jedan, kaže, e, misli Jahja Qattan, Jahja Said Qattan, kaže i navodi primjer, znači, prvi stepen, najvredostavniji ravi, znači kad za nekog ravi, kad kaže na najviši stepen ocjene, kaže imam hudže sebt, džehbiz, sjeta sjeta. Znači kad dođe ravi opisan sa neki od ovih pet opisan, da imam, hudže sebt, džehbiz, sjeta sjeta. Znači to je znači, najveći, najveći stepen opcija ravi, znači njegove pouzdanosti. Kaže za nekog ravi, kaže da je znači huđa, znači dokaz. Da je imam, imam naši predvodnik. Zanimljivo ovdje da je, recimo, Ibn Hajar, ovaj knjizi, takrib za Ebu Hanife rekao da je imam. I prešut ništa drugo nije govorio. Da za druge kaže ova određena stvar ako ima neki slabost. Ova, za Ebu Hanife poznato da su drugi su da je slab hadisu, da je da Ali vjerojatno, Ibn Hajar će zato što je Ibn Hanife kaže, preživjelo je to da je, da je prihvaćen kao imamo ovog umeta u FIPku i da su njih znanje i tako dalje, pa ga i zbog toga da se ne bi naravno, ako bi se reklo nešto drugačije, da to njih kritike, sporove i tome slično. Ovaj, pa je za njih rekao da imamo U stvari pa ispravno znači, da on znači, mnogim da bio Pa je to kakaj vam nije hadisom, od da neka dođe neke spominje, da je ovaj, Ebu Hanife ravi u hadisu. Nije navedeno Ebu Hanife, ovaj, imalo kutubu site navedeno i, koliko hadisa navedeno da, da ima u rivajetu Ebu Hanife. Riječ uđe, sebt, sebt znači pouzdan, vrh pouzdan. Džihbir znači genijalac. Fika, fika, pouzdan, pouzdan. Druga kategorija, ovo je prva kategorija, opis ravi. Znači kad dođe neki opis za ravi, da ovo što smo dosta sad spomenuli, znači to je vrh vrh vrhova po pitanju ocjeni ravija. Druga kategorija, fiqa hafiz. Da kaže da je fiqa pouzan, hafiz, hafiz znači smatrate da je znači, onaj koji je dobro pamti, dobro prenosi hadis. Ali uz ova dva opse, znači, dupli opse, Fiqa hafiz. Znači, na to je drugi stepen, na, na nižem stepenu od ovog prvog. Treći, fiqa mutkin. Da je pouzdan, mutkin precizan. Četvrto, četvrta kategorija, četvrti stepen ocjenjivanja pouzdani rad. Kaže fika arif. Fika pouzdan, arif, onaj koji arif, znači onaj koji zna, koji ima znanja. Arif. Znači, to je blaži opis od ovog da je, da je hafir i blaži opis od ovog ima Budžet i tako dalje. Također kaže hafir saduk. Hafir saduk. Saduk već ima malo slabosti. Ali hafir znači e, uvrštava se u ravije hadisa koji su znali. Znači, ovo, su, ovo je opis te četiri kategorije pouzdani ravije. Ovako se opisuju pouzdani ravije. A nakon toga dolazi ovi, dolazi ovi niže kategorije. Doći do ono objašnje na drugom mjestu. Kaže, hao lajdu kufar tiqat, إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد sad pojašnjamo ovdje neke detalje vezan koji, koji ćemo na sad sljedeći put o njima govorimo. Svan Kalah, Omer, Zamke, Šadan, Dar, Lekar, tako je prvo tu ubrzo. Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam